بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له واشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد كندلينا كتاب إرشاد أولي البصائر الشيخ السعدي رحمه الله تعالى تكصوم لفقه تمفكية كنا وانزا ملانغو أو كفنجيلة كنا سيما اشتباه الماء الممنوع بغير الممنوع mtu kuchanganyikiwa na maji yakafananika maji ambayo ni mamnu yenye kuzuiliwa hayafai kutumika katika udhu bighairi almamnu'i na yale ambayo hayazuiliki au hayakukatazwa hayajazuiwa kutumiwa katika udhu maji yamekuchanganyikia anasema shekhe katika masala ya tano idha ishtabaha almau mamnu'un minhu bima laysa bimamnui ma hukmuhu yatakapokuwa maji ambayo yamezuiliwa imekuchanganya maji itakapokuwa maji yamekuchanganya yale maji ambayo yamezuiliwa kama yakatazwa haya maji hayafai kutumika tukamana kuwa sio maji masafi bima laysa bimamnu'i na yale maji ambayo hayakuzuiliwa ma hukmuhu hapo hukumu itakuwa namna gani aljawabu anasema Sheikh rahimahullah ta'ala idha kana almushtabahu ma'an najisan bitahurin au ma'an mubahan bimuharramin itakapokuwa maji ambayo yamekuchanganyikia wewe yamekuchanganya maji ya najsi kwa tahara au maji ya halali kwa maji ya haramu kiasi unashindwa kuelewa maji gani ambayo mimi hapa nitatumia katika haya maji mawili anasema shekhe jawabu yake ni kwamba ijtuniba jamia ijtuniba ljamia jiepushe na yale maji yote haya yaache na haya mengine yaache wasara wujuduhuma wahida na linakuwa lile swala la kuwepo kwake yale maji ni jambo moja tu au ni moja liadami qudratihi ala alwusuli ila alma'i at lmibah almidah jambo lenyewe ambalo lilikuwepo ni kule kutowezekana ala lwusuli ila alma'i at lmubahi almubahi kuyafikia maji masafi yaliyotahara na yaliyo halali kutumika wayuadalu ila tayammum na mtu kama huyu sasa ataelekea na kuingia katika suala la kutayamam na sio kutawadha tena illa in tamakkana min tathhiri lmai najsi najs bit-tahuri isipokuwa itakapokuwa imewezekana mtu huyo ameweza imemakinika kunako kujitoharisha kwa maji ya najsi kunako maji yaliyotahara bian yakuna tuhuru kathira wa indahu inaun yas'uhuma pale mtu atakapokuwa bi an yakuna at-tahuru kathira maji masafi ni mengi wa indahu inaun naye ana chochombo yasauhuma kinatosha maji hayo fayakhlaquhuma wayasirani mutahharaini alafu akachanganya yale maji maji najsi na maji tahara yakawa yale maji yote ni tahara yakawa yale maji ni maji tahara fayukhlituhuma wayasirani mutahharaini akayachanganya yakawa yale maji mawili yaliyo katika vile vyombo ni maji masafi anasema shekhe wa ala alqawli sahih na kwa kauli iliyokuwa sahihi sasa juu ya maji haya ambayo yamekuchanganya katika tahara hujui maji ya najsi na maji masafi mubah yepi yamekuchanganya haya maji katika masala haya ameleta shekhi haya maelezo kisha akasema wa ala alqawli sahih na juu ya kauli iliyokuwa sahihi katika masala kama haya yabudu jidda ishtibahi najsi bitahur ajiweke mbali sana mtu atakiwa ajiweke mbali sana kule kuchanganyikiwa na maji ya najsi kwa maji tahara liannahu kwa sababu yeye la yanjusu lmaa illa bitaghayur sababu ni kwamba hayawezi kubadilika maji yakaingia najsi ila kwa mabadiliko ya ile najsi iliyoingia ndani ya maji walakin mata waqaa al-ishtibahu fi suwari an-nadira wakati wowote itapotokea kule mchanganyo katika sura ambazo ni chache yani ni mara chache kutokana na sura kama hiyo au na hali kama hiyo basi kufa anil jamii lilikuwa la sawa sawa yale maji hayaache yote hajui najisi ni yapi maji masafi ni yapi anaona maji yote machafu basi hayaache maji yote وإن كان اشتباه بين ماء طهور وماء طاهر غير مطهر ikiwa mle mchanganyo ishtibahi iliyomtokea yeye ni katika maji ambayo tahuri na maji ambayo ni tahiri lakini hayawezi kutoharisha ala almadhhabi katika kauli ya madhhabi ya Hanabila tawadda minhuma wuduan wahida atatawadha kwa maji yale kati ya yale maji mawili ambayo ni maji gani maji ambayo ni tahurin na maji ambayo ni tahirin ghairu mutahhar min kulli wahidin minhuma atatawadha katika kila chombo katika hayo maji yaliyo katika vyombo viwili ghurfat gharfatan choto moja wasahat taharatuhu na tahara yake itakuwa sahihi lianna tuhura lianna tahura yutahharuhu yutahhiru tahara inatoharika inamtaharisha yale maji tahur yanamtaharisha watahiru na yale maji ambayo ni tahir la yadurruhu hayamdhuru kwa yeye kuyatumia فإن احتاج إلى أحدهما فإن احتاج أحدهما كيتجي موجة katika yale maji mawili lishurbi kwa ajili ya kunywa taharra fi hadhihi alhal watatahara bima ghalaba ala dhannihi atachagua katika hali kama hiyo sasa na atajitoharisha kwa yale maji ambayo yameendelea kwake dhana kubwa kwamba haya ndiyo masafi kuliko mingine thumma tayammama ihtiyatan kisha atatayamam kwa kuondoa ile wasiwasi na mashaka aliyokuwa nayo kwamba haya maji huenda sio sahihi wa ala alqawli sahih na katika kauli iliyokuwa sahihi Sheikh anasema la tatasu, la la tutasawwaru almas'ala haya mas'ala hayatazamiwa hayatazamu lianna sahiha anna almaa kwa sababu jambo lilikuwa sahihi ni kwamba maji imma najisun au tahurun kama taqaddama kwa hiyo maji kama yakiwa ni najisi mtu ayaache asitumie au ni maji tahuru basi mtu afanye nini ayatumie ama hii masala ya ishtibahi e, sasa maji yako kwenye ndoo na haya yako kwenye ndoo na haya yako kwenye jagi na haya yako kwenye sufuria na haya kwenye beseni sasa hapa maji masafi ni yapi sikinaeleweka vizuri nasema hii sura la tatasawaru almas'ala yawatia uzito kwenye masala sasa kama wewe hujui maji masafi kati ya haya maji machafu ni yapi unashughulika na nini sasa yale ambayo dhana yako itajengea kwamba haya ndiyo masafi basi yale maji fa nini nitumie na yale maji ambayo utasema haya maji machafu yaache ikiwa mtu ana vyombo vingi sasa ana vyombo viwili tu akikaona kwamba haya maji si ni masafi si ni machafu lakini ili maji yawe machafu kama tulivyosoma katika mlango wa nyuma si lazima yaonekane kwamba utaona moja katika hali zake ima imebadilika hali gani ladha yake au imebadilika harufu yake au imebadilika rangi yake vitu hivi vitatu vinabadilishwa na nini eh nakumbuka vitu vitatu hivi katika maji vinabadilishwa na nini unakumbuka na nakumbuka ah vinabadilishwa na najisi iliyoingia kwenye yale maji maji yakiingiliwa na nini na najisi sasa je kilichoingia mle ndani najisi sio najisi basi maji bado maji ni masafi na kama ni najisi maji itakuwa sasa mfanini yameharibika kwa sababu yameingiliwa na najisi yanakapoteza moja katika sifa zake za usafi meleka vizuri mlango uliofuatia shaka akasema ashaku fi najasati mtu kujitilia shaka au mtu kuwa na mashaka katika najisi mtu kuwa na mashaka katika najisi إذا شككنا في النجاسة في شيء أو تحريمه فما الطريق إلى السلامة tutakapokuwa sisi tumejitilia mashaka katika najsi kwenye kitu halafu baada ya kuwa tumetia najsi au taharimihi au kila kitu kuwa ni haramu fama tariku ila salama njia ya kusalimika hapa katika ibada yetu ya tahara itakuwaje aljawabu atariku ila salamati njia ya salama hapo arujuu ila lusuli usul ni kurejea kwenye misingi ya kisheria kivipi walbinau ala al-umuri al-yaqiniyah na kuyajengea mambo yale uliyo na yakini nayo sio yenye mashaka na wasiwasi fa innal asla fil ashiya'i hakika asli katika vitu asili ya vitu at-taharatu vitu vyote asili yake ni tahara والإباحة na asili ya vitu ni ibaha ibaha manake ni uhalali wa matumizi yake fama lam yatina al-amru ash-shar'i yaqin pale ambapo itakuwa halijatulia halijatujia sisi jambo la kisheria tena lenye yaqini yunqalu an hadha al-asli ambalo linaweza kuhamisha hii asili asili ipi ya taharatu na ibaha asili ya tahara na ibaha haijabadilisha haijahamisha wa illa na kama itakuwa imehamisha istamsakna bihi tutashikamana nayo وأدلة على وأدلة هذا الأصل من الكتاب والسنة كثيرة ندليل يمسنجي هو katika kitabu na sunna ziko nyingi فعلى هذا الأصل بس katika msingi kama huu idha shakakna fi najasati ma'in tukitia shaka katika najisi ya maji kwamba haya maji yana najisi au thawbin au tukatia shaka kwamba hii nguo tulionayo katika ibada yetu ya swala ni nguo ina najisi au badanin au tukatia shaka katika mwili kwamba mwili wetu sio msafi una najsi au inain au chombo chetu cha kutumia katika tohara pia kichafu au ghairi dhalika au tofauti na hayo tuliyoyataja fasaslu taharatu basi asli ni tahara kwamba nguo asili yake ni tahara mwili asili yake ni tahara vyombo vyetu vya kutumia asili yake ni tahara sawa sawa akasema shekhi wa kadhalika al-aslu jawazu istimali al-amtiha na pia vile vile asili ni kujuzu kutumiwa kwa vitu wal awani na vyombo wal libasi na mavazi walalati na vifaa vya silaha mbalimbali kisu upanga illa ma warada tahrimuhu isipokuwa vile ambavyo vimpatikana uharamu wake ani shar'i kuna kusheria kwamba sheria imesema jambo fulani haramu wa amma anfa'a hadha al-aslu wa ma anfa'a hadha al-asla na manufaa yaliyoje katika msingi huu wa akthara faidatahu na faida nyingi iliyoje wa ajalla aidatahu ala ahli alilmi na utukufu ulioje juu ya msingi huu kunako kurejea kwa wanawachuoni namna walipozungumza wa huwa min ni'amillahi ala ibadihi nao ni katika neema za Allah juu ya waja wake kutuhalalishia matumizi ya vitu wataisirihi na kututilia wepesi katika dini wa afwaihi na kutuwekea msamaha katika mambo mbalimbali wanafihi alharaja an hadhihi lumma na kuondoa uzito na ugumu katika umma wetu huu falillahi alhamdu wathanau basi Allah ndiye mwenye himdi njema na sifa zilizo njema kwa hiyo tunajifunza kwamba sisi shaka katika najisi haitakiwi tushughulishe yani wewe ukwenda kujishughulisha kujitia najisi kujitia shaka wewe ndio urejee kwenye asili umeingia nyumbani kwako uchukua kanzu yako utakwenda kuswali sikii hii kanzu safi chafu hii mbona imejikunja kunja wewe ujitilie mashaka sasa sasa kani kanzu ikijikunja ndio inakuwa na najisi au kiitoa kanzu kwenye kwenye sehemu yako ya kuwekea nguo chafu ndio kanzu imeshakuwa najisi simeleka vizuri kwa hiyo hali kama hii kutokea rejea kwenye nini asili ya nguo hii ni nini ni tahara chukua nguo vaa kaswali midamu najisi hujafanya nini haujaiona umechukua jagi utakutawadha hili jagi ni najisi au safi asili ya jagi ni tahara na mubaha lafaa kutumika najisi uione sasa hujaiona washughulika na nini sawa sawa umeenda kwa shangazi yako wanauza mapombe mara ukakuta kuna jagi liko pale wataka kutawadha ukaanza hili jagi lina najisi hiyo jagi wewe chukua jagi nenda kachote maji utawadhe sawa sawa sababu asli ya jagi ni nini tahara na mubaha sasa je umeliona lina najisi ah shangazi anauza pombe pombe unauza shangazi yako na jagi asili yake jagi tahara tunafahamiana vizuri kwa hiyo mlango huu wa mwisho ambao tutaishia leo ni mlango wa mtu atakapokuwa ametia shaka kwenye nafsi sawasawa eh, au katika kitu haramu ni ipi njia ya mtu kujisalimisha kutokana na shaka kama hiyo ambayo imempata sallallahu wasallam وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم